Kako prije rođenja, tako i poslije rođenja. I to nam, na to nam jasno ukazuje hadis poslanika sallallahu alaihi wasallame koga bilježi ima muslim od džabira i zabilježen u dva sahiha kod znači muslima i kod Buharije od Ebu Horeide da je poslanik sallallahu alaihi rekao ženu udaju četiri stvari udaje je ljepota porijeklo, bogatstvo i vjera pa ti uzmi onu koju, koja ima vjeru Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje posebno akcenat stavio na vjeru? Jednostavno iz razloga što ljudi nisu nemarni kada su u pitanju one tri druge osobine. Svako gleda kakva je ljepota, i je li bogata, je li iz ugledne porodice. U tome niko nije podbacio. Nego gdje ljudi prave greško i kiks kod vjere, Pa je zbog toga poslanik sa osamem posebno ovdje naglasio vjeru. Jer ako se uz vjeru nađu ova tri svojstva, pa to je nur na na nur. To je znači svjetlo sa svjetlom. Pa je Islam posvetio znači djeci pažnju prije nego što dođu na ovaj svijet i nakon njihovog dolaska na njega. Pa čovjek prilikom odnosa sa svojom suprugom prouči dovu. Bismillah, u ime Allaha, Allahume dženibne šeitan, o dženibi šeitane maro zaktana. Sačuvaj na šeitana i sačuvaj šeitana i sačuvaj od šeitana ono čime nas obskrbiš. Pa nakon toga dovi, kao što su dovili poslanici, Rabbi hebli min ladunke zurrijeten tajibe, gospodaru moj podari mi od sebe plemenit i časan porod. Rabbena heblena, Rabbena heblena min ezvađina u zurbijatina kurrate ajun, pođavna li mutakine imama. Gospodaru naš podari nama u našim porodicama i u našem porodu ono što će biti sreća očiju naših i učini nas predvodni, predvodnicima bogobojazni. Kada žena zatrudni, nije joj dozvoljeno ni u kom slučaju da pobaci plod. Samovoljno, ako to učini, učini je grijeh. Bile Bileže Buharija i Muslim od Ebu Horere da su se posvađale dvije žene iz plemena Uzeir. Pa je jedna pogodila drugu kamenom i ubila je pa je tako ubila i ono što je bilo u njenoj utrobi. Pa kada su došli, poslaniku sallallahu alaihi oseleme presudio je da se za dijete plati gurre, a da se za ženu plati dija. Pa su platili gurru koja je bila 50 dinara. To je desetina ušur od dije za ženu koju su trebali platiti, akile. Akile to su a, bližnji sa strane oca koji plaćaju šta? Diju za ženu koja je ubijena. Za ženu koja je ubijena. A neka ulema kaže da je ta gurra da biva 5%, pola ušura. Tu se znači razileze. U svakom slučaju znači plaćeno je i za dijete koje je bilo u utrobi i za koga? I za znači i za ženu. Ovaj se hadis, Allah ne bude zna, odnosi da je žena bacila kamen manji koji nije željela da je ubije. Možda željela da je povrijedi i sliče tome, a ne da je ubije. Jer namjerno ubijstvo tada znači, biva se vršen prisas ili osveta. Pa imate ubijstvo u šarijetu namjerno i nenamjerno. Pa za namjerno ide osveta, osim ako oprosti šta? Porodica ubijeno. A za ne namjerno nema osjete. Imate jednu treću vrstu koju ja spominju neki islamski učenjaci, između ostali imam el i drugi, katlu šibhi amed. A, ubijstvo koje liči namjerno. A, nije namjerno, ali liči namjernom ubijstvu. Nešto između namjernog i nenamjernog ubijstva. Kako? Na primjer, čovjek radi određenu stvar i zna da nekoga može time ubiti. Nema namjeru, ali radi i zna da može i desi se. To je ubijstvo koje liči namjerno. Na primjer, čovjek iziđe i vatrenim oružjem puca kroz prozor, a zna da su oko njega, da je urbana zona na svojem mjestu i da uvijek može znači, da pogodi nekoga i da neko bude usmrćen. I ako se desi, to nije namjerno ubijstvo, nego je šta? Ubijstvo koje liči namjerno ubijstvo. E, to je bilo, Allahu ta'ala, u ome, u ome slučaju, ili da je bilo, da kažem, eventualno nenamjerno ubijstvo. I došla je kod imama Ebu Davuda i Nesai od Burejde ibn Husayna radijallahu anhu da je žena uzela jedan, jedna žena da uzela kamen i bacala na drugu ženu ovako sa prsta. Hadf, što se zove, jel? Sa prsta, kao utegne ga unazad, kao parabolu napravi i onda pusti. Pa je tako kamen udario, izgleda da je bio veći, i u stomak. I tako usmrtio dijete. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam presudio da se da 500 ovaca. 500 ovaca za to, za to dijete i kaže šeha Albani da ova predaja je vjerodostojna. Kaže Ibn Kudame, kada bi žena popila određeni lijek, i nakon toga pobacila zbog tog lijeka, morala bi platiti guru, ovu koju smo spomenuli da je to desetina ili pola desetine od onoga što se plaća za odrastu, za odrastu osobu. Poslanik sa Allahu alaihi sallam je naredio kako je došlo u muslimovom sahihu i kod Ebu Davuda, a slišao tome i kod Buharije, ubistvo određenih zmija koje dolaze u kuću, iako kućne zmije od njih se traži da iziđu, naredio je ubistvo takvih zmija, kaže, jer one oslepljuju čovjeka kada pogleda u njih, i kaže žena koja je trudna kada pogleda u njih iz tog momenta pobaci svoj plod. Pa je naredio ubistvo tog, tih šta? Zmija zbog prava djeteta. Čuvajući šta? Pravo i hak koje ima dijete u islamu. Ako je zabranjeno ubiti plod koji je u utrobi majke, onda je dijete preče da bude zabranjeno ubiti. Uzvišen je Allah te barake od kaže وَلَا تَقْتُلُوا euladekum hašijete imlaq. Nahnu nerzukuhum o ijakum. Ovaj ajet je u suri Al-Isra. Kaže uzvišeni Allah, dobro pazite, kaže nemojte ubijati svoju djecu iz straha od siromaštva. Mi obskrbljujemo njih i vas. Inna qatlahum kana khitan kabir. Zaista je njihovo ubijstvo veliki grije. U redu. U ajetu u suri Al-An'am kaže uzvišeni Allah te barek u tala وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ Nemojte, kaže, ubijati svoju djecu od sirom, iz siromaštva, mi obskrbljujemo vas i njih. U prvom ajetu kaže mi obskrbljujemo njih i vas, a u drugom kaže mi obskrbljujemo vas i njih. Kakva je razlika? U prvom ajetu kada je spomenuto nemojte ubijati svoju djecu od straha i siromaštva, ovdje čovjek je li siromašan? Nije. Nego se boji čega? Siromaštva. On nije siromašan, nego se boji siromaštva, pa zbog toga ubije dijete. Pa kaže uzvišen Allah, mi obskrbljamo njih, koga? Djecu i vas. Pa je stavio obskrbu djece prije čega? Prije roditelja. No međutim, u drugom ajet kaže, nemojte ubijeti svoju djecu iz siromaštva. Siromaštvo se šta već desilo. Kaže, mi obskrbljujemo vas i njih. Pa je obskrbu ovdje roditelja stavio prije čega? Djece. Kaže uzvišen Allah, te barak je o nemojte ih ubijeti, jer ima i za vas i za njih obskrba. Pa je obskrbu roditelja stavio prije djece, zato što su ih ubijali, su se bojali za svoju šta? Obskrbu svojite, evo vam obskrba. Ofis se maj risku kumoma tu adunj, a vaša obskrba je na nebesima. Evo jak čudan ajed, obskrba na nebesima. Iako mi uzmemo obskrbu iz, iz trgovina, iz ovaj banki koji ide po, po, po, po platu i tako dalje, i radom svojim, međutim uzvišeni kaže da je na nebesima. Jer da je rekao da je na zemlji, čovjek bi po cijelo večer strahovao, možda ne mogao spavati, da će mu neko ujutru uzeti njegovu obskrbu i neće naći. Ne, nego je na nebesima. Znači, gore je zapisan i ne možete je niko uzeti. Nemojte ih ubijati. Znači, bilo iz straha od siromaštva, da se osiromašiti, niti ih da ih ubijate nakon siromaštva, pa mi obskrbujemo i njih i vas. Takav je kuranski jezik, znači svaka riječ. Iako da ih zamijenimo, ne bi se promijenilo značenje, ali stilistika Kur'ana je takva, je li ono opće i globalno značenje se ne promijenilo. Ali znači tako svaka riječ u Kur'anu dolazi na svom mjestu i ima svoje, ima svoje značenje. I to je ono što je rekao poslanik Salasarem, da se razmišlja o Kur'anu, da se ne uči Kur'an kao što se uče dnevne novine. Bliže Buhari je muslim od Ibn Mesauda radijallahu anhu, kaže, upitao sam poslanika sallallahu alaihi vseleme, Allahu poslaniće, koji je to najveći grijeh kod Allaha? Pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wasallame En teđa ala lillahi nidden ohua haletak. Da Allahu pripišeš druga, a on te stvorio. Da mu širk učiniš, to je najteži grijeh. Kaže Allahu poslaniće, to je zaista nešto veliko. A šta je nakon toga najteži grijeh? Pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wasallame da ubiješ svoje dijete bojeći se da će jesti s tobom, sa iste sofre. Potvrda čemu? Ajetima koje smo spomenuli. Da ga ubiješ iz straha od siromaštva. Pa je upitao Allaho posljednice, a koji je nakon toga kaže da učiniš nemoral sa ženom svoga komši. I došli su brojni hadisi kod Buharije i kod muslima da je poslanik sa Allah sveme naredio da se ubijaju djeca u ratu. U ratu, neprijateljska djeca da se, znači, ne smiju ubijeti. I došlo je kod imama Ahmeda ibn Hibana i Tabaranija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sa Allah sveme jednog dana postao vojsko. Pa su u ratu ubijali i ubili su i djece. Pa kad je to čuo poslanik, sa osnovim rekao, a je se djecu ubijali, pa kaže o sebi, Allaho poslaniče, mušička djeca. Čemu je problem? Pa im poslanik sa osnovim odgovara odgovorom nakon koga im zatvara sva vrata komentara i priče. Pa kaže, sallallahu sallam, a zar kaže vaši najbolji vi niste osim mušička djeca. A, ti, Omare, za nis mušičko djete. I ti, i ti, za niste vi mušička djeca, jesmo? Pa kaže, oni su mušička djeca. Ako je mušičko djete, otkud znaš da neće biti sutra najbolji, najbolji musliman? Pa je Resulullah sa osvijem zabranio, znači, da se ubijaju djeca, tamo bila i mušička. Uvidel me u udetu suilet, bijeli den bin kutilet, I kada djevojčica koja je živa, ukopana, bude pitala su njem danu zbog kog sam grijeha ukopana. Kod Arapa je bilo to vrijeme sramota da žensko, da se rodi žensko, bojeći se čega? Da ne bi činilo nemoral. Pazite, Arapi, mušrici koji su kipovima na seždu padali, ubijali su žensku djecu bojeći se da ne učine nemoral. Ta ženska djeca. Zbog toga su je ubijali. Tako mi Allaha imali su nekih moralnih vrijednosti više nego danas mnogi koji se bucaju prsa da su muslimani. A koji dozvole svoje djeci da se vraćaju u jutarnje sate jedva da nađu kuću. Pa bi žena otišla u pustinju, ispod drveta sjela kada je došlo vrijeme poroda, iskopala rupu i čekala. Ako rodi dijete, sva sretna, radosna, sa osmijehom vraća se kući. A ako bi bila žensko, odmah bi ih je bacila u tu rupu i zatrpala je zemlje. Znači, tako su postupali prema, postupali prema djeci. Došao kod imama Nesaje i kod Ibnu Manže sa ispravim lancem proslaca od Tarika Ibnu al da je poslanik sa osvrame rekao La teđni umun ala valed neće dijete nositi grijehe svoje majke. Ola teziretu, ola teziretu, vaziretu, vizire, uhra. Neće, znači, nijedna duša nositi grije a, nikoga. Ola teziru, vaziretun, vizire, uhra. Neće niko ničiji grijeh nositi. Neće niko ničiji grijeh nositi. Kada je došla ona žena koja se zove Al-Gamidije, poslaniku sallallahu sallam je da mu prizna za nemora, da izvrši nad njom kaznu šerijetsku kamenovanja. Pa je rekao poslanik sallallahu sallam čekaj do poroda. Pa kad se porodila, došla je pa kaže poslanik sallallahu sallam nećemo je kamenovati, a ostaviti njeno dijete malo da ga nema ko dojiti. Nećemo to uraditi. Pa je jedan od ensarija ustao i rekao Allahu poslaniče, što se tiče dojenja, kaže ja se obavezujem na to. Ja ću naći dojidu, ja ću je platiti. Pa je poslanik sa osrme naredio da se kamenuje. Pogledajte prava. Kazna se šerijatska ne izvršava zbog djeteta. Neko je utrobi majke, nego dijete koje je rođeno, međutim nema kod da ga dovi. Pa je nakon toga poslanic ostavio je, znači, dok nije došao Ensarija, koji je prihvatio dojenje, odnosno da on nađe dojenu da je plaća. Žena koja je trudna, neće se izvršiti bičevanje nad njom, isto tako, kamenovanje neće svakako, bičevanje neće ni bičevanje, po konsensusu islamskih učenjaka, bez raziloženja, nego se čeka, znači da, čeka se da rodi. I tako spomnije imam enelovi. Žena kada umre, a u stomaku dijete koje se može spasti, obaveza je da se, znači, hiruškim jednim zahvatom u današnje vrijeme, otvori njen stomak i da se izvedi i spasi se dijete. To je obaveza radi riječi Allaha Tebara Kevoteana, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا U ajetu, mi neže zalike ketebna ala beni Israila, jel, dok kraja ajeta, pa se kaže u njemu, ovaj, omen ahjaha, ako jednu dušu spasi, tako je nema ahjan nase džemijan, kao da je sve ljude na zemlji spasio. Kao da je sve ljude na zemlji spasio. Islamski učenjaci se razilaze kada žena preseli, žena kršćanka, udala se za muslimana i trudna, i preseli ona sa djetetom u utrovi. Gdje će se ukopati? Ne možemo ukopati u kršćanskom mezari radi koga? Radi djeteta. A ne možemo ukopati među muslimane radi nje. Šta ćemo sa njom uraditi? Pa je tu razilaženje. Kažu islamski učenjaci, i ovo je stav, i vama Ibn Hazma, i vama Neulija, i odabrao ga je šehtu islam i mutejme, i Ibn Kajim, da takva žena ukopava se između dva mezara. Ni u jedno, ni u drugo. A neki učenjaci kažu, lijepo bi bilo ako postoji takvi slučajeva da se njima napravi posebno mezarje. Za takvu skupinu da se napravi šta? Posebno mezarje. Gdje će se ukopavati? Ukopava se između šta? Muslimanskog i muslimanskog mezarja. Žena okrić, okreće se, ta kršćanka, leđima prema kibli. Ha, leđima, ne, licem prednjim djelom tijela, nego leđima prema kibli, pa tako njeno dijete u utrobi bude okrenuto sa prednjim dijelom prema kibli, sa lica. Jel u redu? Dijete je naopačke, znači. I ako su njena leđa prema kibli, onda je dijete sa prednjim dijelom okrenuto prema kibli. I tako, znači, upotpunjene, znači, sunet, jel da, dijete biva okrenuto prema kibli. No međutim, prenosi se od Omara radi Allahu anhu sa slabim lancem prenosilaca, kaže, ne ukopava se u muslimanskom mezaru djeteta. Kaže, neće djete biti zijećeno sa ovaj, ničim, već se ukopava među muslimane. Ovo je mišljenje odabrao ima Mahmed, samo kaže u jednom uglu, negdje u zavlačku muslimanskog vezanja. A međutim, Allah najbolje zna da je prvo pošao je Omer, a predaje je Daif slaba, a da je ovo drugo mišljenje jače, odnosno bliže je ciljenima šarijata, a uzvišenje Allah najbolje zna. No, međutim, pogledajte koliko Islam vodi, znači, brigu o tom djetetu koje utrubi majke, iako mu je majka, iako mu je majka nevjernica. Isto tako, dijete, za njega su vezani brojni propisi. Dok je u majčinoj utroje. I kada bismo željeli da spominjemo sve propise koji se tiču djeteta dok je u utrobi, to bi uzelo sigurno jedno isto tako seriju predavanja. A nakon rođenja, svakako da su propisi, da su propisi još, još brojniji. Pa na primjer, propis akike, propis akike ima brojne propise. Ima Mahmed kada je upitano o čovjeku koji nema para da napravi akiku. Kaže, šta misliš o čovjeku koji bi ošao i pozajmio pare da napravi akiku? Kaže, molim Allaha da mu to nadoknadi, kaže, oživio je sunnet. Pa nije vidio čak smetnje ni da se čovjek zaduži da napravi šta? Da napravi akiku djetetu. Da zakolje znači za muško djete dvije a za žensko dijete jednu a, ovcu, jeli, žrtvu da prenese kako je došao u hadisu kod, Ajše, od, kod, jeli, kod Buhari i kod muslima, kod Ajše. No, međutim, došlo je kod Ebu Davuda sa lancem prenosilaca oko koga postoji spor a, da je poslanik sallallahu alaihi sallam je zaklao Hasanu i Huseinu kepšen, kepšen, jednu, jednu. Znači, svakom šta po, Jer tako je došlo kod, kod Ebu Davuda u sunanu. A ista ta predaja, ovo govorim zato što sam čuo neke, kažu može se za muško dijete jedna zaklati. Pa da vidimo te riječi kakve su na vagi ovaj šarijate. Ta ista predaja koja se navodi kod Ebu Davuda, jedna jedna, došla je kod Ebu Šeha i došla je kod imama Nesaije riječima kepšejni kepšejni, dvije dvije. A jedna i druga je predaja od Ibna Abasa jako bitno, da jedna i druga predaja od Ibn Abbas. Ova druga je potpuno vjerodostojna, nema smetnje, kepšeni, kepšeni, dvije, dvije, a prva gdje je jedna, jedna, oko nje se spore učenjaci. Pa kaže Ibn Ebi Hatim da je ona Mursel. Dobro. Šta je Mursel u šarijetu? Mursel. Kada kaže da bi im rekao je poslanik. U Pa izbaci koga? izbaci ashaba, iz lanca prenosilaca. E, Ibn Ebi Hatim kaže da je ovaj hadis mursal. Jel u redu? A je spomenut Ibn Abbas? Jest. U lancu kaže da je od Ibn Abbas. Kako onda može biti mursal? Priješnji učenjaci, stara ulema hadisa, kada su govorili kao Ibn Medini, Imam Ahmedi, i Buharija i Darekutni i drugi, kada su govorili o, o Murselu, oni kažu smatrali su Mursalom lanac koji je prekinut. Ha. Imam Ebu Dawud je zabilježio u svome sunanu hadis. Kaže ovako. Kaže Ebu Dawud. Pričao nam Jakub ibn Kjab i Muemel ibn Fadl. Od El Walida, od Saida ibn Bešira, od Katade, od Halida ibn Durejka, od Ajše, da je Esma radijallahu talanaha ušla kod poslanika, sallallahu sallam, u prozirnoj odjeći. Pa kada je vidio, okrenuo je glavu u stranu i rekao joj, o Esma, žena kada rapuni punoljestvo, od njenog tijela se ne smije vidjeti ništa osim ovoga i ovoga, pa je pokazala na svoje lice i na svoje šake. Ovaj hadis je zabilježio Ebu Dawud u svome sunenu i nakon što ga je zabilježio, kaže ovako, وهذا مرسل خالد لم يدرك عائشة رضي الله عنها kaže ovaj hadis je mursel jer Halid nije doživio Ajše U redu. Ajša je spomenuta u lancu, tako? Nije izbacio koga? ashaba. Ali opet kaže Ebu Davud da je hadis šta? Da je mursel. Pa oni kada su govorili da je hadis mursel, smatrali su znači da je, može biti, i da je ashab izbačen i da ima prekinut lanac prenosilaca. Ovaj hadis znači je šta? Prekinut između Halida i Ajše. Halid ibn Dorejk nije doživio koga? Ajše, majke vjernika. I ovaj hadis ima druge mahane. Ko prenosi od Halida, prenosi Katade. Katade ibn Dijame es Sedusi, koji je bio obmanjivač. A prenosi u formi od, pa se ne može prihvatiti. A od Halida prenosi ko? Sa'id ibn Bešir, koji je bio daif. A od Sila ibn Bešira prenosi ko? El Walid ibn Muslim, koji je bio obmanjivač najgore vrste obmanjivanja, te dli su tesvije. Pa tako da je hadis, znači, potpuno slab. Znači, nije vjerozostaje. Ne zanima nas hadis kao hadis, nas zanima ovdje više riječi o hada mursal. Šta je rekao Ibn Behatim? Da je hadis mursa, da je slab. A imamo hadis kod Nesaji, kod Ebu Šejha, gdje se kaže kepšejni, kepšejni, dvije, dvije. I zato kaže Ibn Hajar u devetom tomu u svome dijelu Fethul Bari, kaže hadis koji je došao da se kolje jedna ovca, ne može nikako biti snaga pred mutevatir predajema gdje se spominju dvije za muško dijete. Jer u redu, tako da znači, riječi da kažemo da se može za muško dijete zaklati jedna ovca nisu ispravne i stav većine, izrazite većine islamske učenjaka jeste da za muško dijete idu, idu vi. Potom se obrije njegova glava i da se u težini koliko je kosa, težina kose da se sadake u zlato ili srebru, a zlato je, a srebro je bolje. Nije bolje od zlata, nego je bolje da se da ovdje kao sadaka u toj ili protuvrijednosti. U džahilijetu su djetetu kada bi brijali glavu, mazali bi glavu sa krvlju od žrtve koju su primjeli. Pa je poslanik sa osvrame dokinuo ovaj paganski običaj rekao, kaže, namažite njegovu glavu zakaranom mirisom. Pa je sunne da se nakon brijanja glave namaže glava mirisom, glava znači djeteta. Učenje je zana, učenje je zana na desno uho. Tu je došao hadis Ebu Rafije, da je poslanik sallallahu sallam poučio Ezan Hasan na desno uho i bileže ovaj hadis Tirmizi i Mahmed i Hakim i kažu Tirmizi i Hakim da je hadis šta? Vjerodostojen. Ha, učenje hadisa kaže Tirmizi i Hakim da je hadis vjerodostojen. Ovo su dva velika imama. Ali da vidimo zaista je hadis vjerodostojen u učenju Ezan. Kaže imam Zehebi u svojim opaskama na Ustedrek imama Hakima Kada je spomenuo ovaj hadis, kaže Asimun do'if. Kaže, Asima su ocijenili slabim. Ko je Asim? To je Asim ibn Ubejdillah. Ibn Asim ibn Omar ibn Khattab. Njemu je Omar ibn Khattab pradjed. Asim. Kaže, on je slab. I tako kaže Imam al munziri I kažu za Asima ibn Ubejdillaha da je slab. Kazali su Imam Malik, ibn Ma'ini, Ebu Dawud, ibn Nesai, ibn Sad, ibn Ujene, Ebu Hatim. Imam al bukhari kaže za njega munker hadis. Njegovi hadis su ništavni. Isto tako kažu za njega Ibn Huzeyme i Dare Kutni i drugi. Pogledajte stanja čega lanca u kome ima Asim Ibn Ubejdillah. Pogledajte šta je Ulema kazala za njega. Tako da riječi imama Tirmizije nisu na mjestu. Ispravno je da je hadis o učenju Ezana Bajiv. Učenju Ezana na desno uho da je daj. Ovo je lanac prenoslaca. Da vidimo šta je sa tekstom hadisa. Jer kad govorimo, braće, šarijatski argumenti su da vidite koliko je islam građen na čvrstim i postojanim temeljima. Nije to samo priča, hadis idemo dalje. Ne, da vidimo kakvo je stanje tog hadisa. Svaka strana se hadisa ispita. Ne, a, lanac prenoslaca hadisa je slab. Zbog Asima, Ibn Ubedillaha, Ibn Asima, Ibn Omara, Ibn Khattaba, El Adeuja, El Medenija. Što se tiče metna hadisa, teksta, on je poremećen. Navodi se u raznim formama koje se ne mogu pomiriti. Nikako. Ne mogu se šta? pomiriti. U jednoj od verzija kaže Asim, učio je Ezan Hasanu uho. U drugoj verziji kaže Huseinu uho. U trećoj verziji učio je Ezan u oba dva Hasanova uha. U četvrtoj verziji kaže učio je i na uho Hasana i na uho Huseina u jednom hadisu. Pa vidimo šta da Asim nije zapamtio. Ovo su braće dokazi da je hadis slab. Da je hadis slab. No međutim, Većina učenjaka, malikijske i šafijske, angelijske prave škole, kažu da se novorođenčetu uči eza. Ha. Kažu da mu se uči eza. Što se tiče hanefijskih učenjaka, nisam mogao naći u njihovim knjigama jasno nešto, ali koliko sam mogao razumijeti da oni, Allah najbolje zna, da oni to ne smatraju sunnetom. No, međutim, kažemo, opet, jeli, pored slabosti hadisa, većina učenjaka radi šta po hadisu. Uče ezan na desnovu. Pa ko prouči da ezan, ezan desno uho, nema Allaha da ga nagradi. A preče to ne To je preče ne činiti. To je preče ne činiti. Navodi se od Omara ibn Adelaziza da je on to radio. Kaže šeha Albani da je ta predaja lažna. Da je ta predaja lažna. Da nije ispravna. Da je to činio Omar ibn Adelaziza. Što se tiče i kameta, tu su belaje ezan možda nekako i može proći na staklenim nogama da se provuče. Ali i kamet je pravi belaj. Hadis o i kametu obilježi Ibnu, obilježi Ibnu Behe, u svome delu Šobu Liman, od Ibnu Abasa, da je poslanik sa ostanem proučio ezan u desno uho Hasanovo, a u lijevo i kamet. No međutim, u lanca ovoga prenostavca imaju tri pravije koji su slabi, i jedan od njih koji se zove Al-Hasan ibn Amr Es-Sedusi kaže neka olema da je lažan. Pa bi hadis bio šta? Apokrifan. Bio bi lažan. I ima tu isto tako Muhammed ibn Yunus koji se ništavni, njegovi hadis su ništavni. To su znači slabe predaje. I došla je, isto tako došla je kod imama Ibn Sunija i Ebu Jale od Huseina ibn Ali radijallahu anhuma da je poslanik sa ostalima rekao kome se rodi dijete pa mu prouči ezan na desno uho i kamet na lijevo uho, lem ta durruhu umusibjan, neće mu šteti umusibjan, jel misli se na džine. No međutim u ome lancu ima Jahja ibn al za koga ima Mahmed kaže da je lažo. I šeha Albani kaže da je ovaj hadis lažan. I u njegovom lancu ima Marwan ibn Suleiman al-Gafari, koji je isto tako potpuno slab, ništavan, kako kaže imam al-Haythami pa je učenje i kameta na lijevo ugo zabranjeno. To nije dozvoljeno činiti. I ba, kao i badet nije dozvoljeno činiti. Jer je hadis batil. Hadis je batil. Ezan ko prouči, kaže, molim Allah da to primi od njega, ali učenje i kameta nije ispravno nikako. Poslanik sallallahu alaihi sallam je imao običaj da mijenja imena djece. Možda spominjanje ovih predaja i ravija, nema me to za cilj, broći, ja znam da to vas zamara. I to vas ne zanima, vas zanima propisa. Međutim, da vidite da zaista ono što su islamski učenjaci spominjali od propisa, da je to ima svoju pozadinu s tog radinu na črstim temeljima. Nije bilo tek tako priča, neko praktikuje, mi svi praktikovali učenje i kamete, djeci od jedan put sad to ne može. Nije od jedan put, ona o tome davno govorila i pojasnila da to ne može. Samo mi možda kada smo učili, nismo dovoljno bili precizni ovaj pri jednom učenju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima običaj da mijenja imena djece. Pa bi promijenio svako ime koje je bilo ružno. Pa tako je promijenio ime Abdul Uzza u Abdurrahman. I promijenio je Asrem u Zura. I promijenio je Asija u Džemile. I promijenio je Asi u Mutije. I promijenio je Barre u Zeynep. I Hazem u Sehel i Zahm u Bešir. Ovo sve što sam nam je došao sve u vjerodostojnim hadisima. I našao sam skupinu hadisa koji su daif, u kojima isto mijenjaju imena. Pa neću vas zamarati s tim imenima, zato što su daif, ali ovo je sve došao u vjerodostojnim hadisima što sam spomenuo, gdje je mijenjao, gdje je mijenjao imena. Ovaj, a, ciljano sam tražio te predaje gdje je poslanik sa sam mijenjao imena, znači mijenjao imena ashabima, želeći znači dati lijepa imena. A ime djetetu se može dati i prvi dan po rođenju i sedmi dan, kako god da se uradi ispravno, jer su došli argumenti da se može dati i prvi i sedmi dan nakon rođenja. Isto tako pitanje Havane ili dadilje, ko će se brinuti o djetetu nakon razvoda, nakon razvoda. Dijete nakon razvoda treba njegu. Pa je majka preča da ga njeguje i ona to lakše može činiti nego otac. Bileži a, prenosi u stvari Abdullah ibn Amr ibn Al-As u predaj koji bileži imam Ebu Davud imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca da je jedna žena došla kod poslanika sallallahu sallam i kazala mu Allahu poslaniće kaže ja sam se udala pa sam bila trudna. I mome djetetu je moj stomak bio boravište i moja dojka mu je bila izbor sa koga se napajao. I moja soba gdje je boravio krovište I sada me njegov babo pustio da umira od braka i hoće da uzme to dijete sa sobom. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "En ti je hakku bihi ma lam Kaže ti si preča da uzmeš to dijete kod sebe sve dok se ne udaš. Sve dok se šta? Ne udaš. I došlo u vjerodostojnoj predaji koji bliži vam Ahmed i Tirmizi i Hakim, od Ebu Ejuba da je poslanik sa osvema rekao, ko odvoji majku od djeteta, Allah će odvojiti ga od njemu najdražih osoba na sudnjem danu. odvoji majku od djeteta, da će uzvišenje Allah odvojiti njega od njemu najdražih osoba na sudnjem, na sudnjem danu. Pa kada se majka uda, tada gubi pravo na havanet. Zato što je šta? Zaposlana sa suprugom, mužem, mužem, hoće svoje pravo. Znači, treba mu udovoljiti. Pa tako nema više vremena za dijete. Tako više nema vremena za dijete. Pa onda, taj, ta havana prelazi drugom. Tako da je to poredan u šeg. Nije to nered, haos, samo uzima ko hoće i vraća ko hoće. Nego tačno ima, znači, ko uzima. Nakon majke ide majka njena, to jeste nena. Pa nakon toga ide sestra, sestra djeteta, ako ima. To je kod Hanefija i kod Šafija i kod Hanbelija. A nakon toga ide tetka opet kod ovoga džumhura, u većine uleme. Znači, tačno ima poredak, iako se razilaze oni, kao po pitanju drugih stvari, no međutim, kao po pitanju velije, tako se razilaze po ovom pitanju, ali znači ima nekakav red koji je, znači, o kome su govorili islamski, islamski učenjaci. Pa kada dijete dođe do godine da razlikuje, da razlikuje, tada se napravi međlis. Kad je napravi poseban međlis i dovede se dijete i kaže mu se izaberi hoćeš li između majke ili oca. Izaberi gdje ćeš. Pa onda dijete ima pravo znači da izabere. Bilježi imam Tirmizi je Budavud i Nesai sa ispravim lancem prenosilaca od Ebu Horere da je čovjek došao sa svojom suprugom kod poslanika sa Losaleme i svađaju se oko djeteta. Kome je pripada? Rastali se i kome pripada djete? Pa je poslanik sa Losaleme rekao ja volam o momčić obraća svom djetetu. Kaže mu Hada je buke, wa hadi umuke, fa huz bi jedi ejihima šit. Kaže, ovo ti je babo, a ovo ti je mama. Uzmi za ruku koga želiš od njih dvoje. Pa je prišao majici, uzeo je za ruku, pa je otišla sa njim. Prišla je dijete, kome? Majici. Pa je dao djetetu pravo slobodnog šta? Pravo slobodnog izbora. A u rivajetu koga bilježi Ebu Davud, druga priča, i bilježi također ovu predaju imam Nesai, Dulabi i drugi, i kaže šeha Albani da je vjerodostojna, od Rafi jednu sinana, kaže primio sam islam, a moja žena nije htjela primiti islam. Pa smo se, kaže, posvađali oko djeteta, hoću da je razveo ili žen, pa se oko djeteta posvađali. Pa su došli kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa je rekao, sjedi na jednu stranu, a njoj je rekao, sjedi na drugu stranu. A kaže, između nas stavio curicu. Imao sam, kaže, žensko dijete sa njom. I rekao je, pozovite sada to dijete jedno i drugo. U isto vrijeme pozovite ga. Pa su ga pozvali jedno i drugo. Pa je dijete krenulo prema majice. Pa je poslanik sa sveme rekao, Allahu mehdiha. Kaže, gospodar moj, uputi je. Pa se vratilo ocu. Nakon dove vratila se kome? Ocu zato što otac bio muslima. Sallallahu sveme. Ka kako je samo brinuo o tom djetetu da ne ode, znači, u ruke žene koja ga neće znači odgojiti na način kojim će biti zadovoljan uzvišeni Allah te barake o Ova prava, ljudi danas koji govore o pravu djece, o pravu ljudi, a, jesu li ikada razmišljali o ovim pravima koja je Islam dao djetetu? Kažu, žena nema u Islamu prava. Djete koje nema ni potpunog razuma, ni snage, ni ništa, daje mu se pravo da izabere. Pa kakav je onda hal i stanje žene u Islamu? Isto tako pitanje je tima. Isto tako pitanje je tima. Uzvišen je Allah te barake od tada kaže Ona takrebu male vjetini illa billati hije ahsen. I nemojte se približavati i metku djeteta osim na najljepši način. Inna allazina je'kulune emuala lijetama zulmen innama je'kulune fi butunihi nara o se jasnavne se'ira. Oni koji jedu i metak jetima nepravedno oni u svoj stomak trpaju samo vatru razbuktanu džahennemsku. I tamo će i završiti. I kaže poslanik sa osreme, ja i skrbnik je tima smo kao ova dva u džennetu. Kao ova dva u džennetu. Kaže Ebu Zer, rekao mi je poslanik sa osreme jednog dana, o Ebu Zer, kaže, ti si daif, ti si slab, nemoj, kaže, nikada da prihvatiš da budeš odgovoran za dvojicu, da budeš im emir, niti da prihvatiš da se brineš o tim. Ebu Zer koji je došao u Meku da primi islam, 30 dana ostao u Bejtul, Bejtul Ahl Haram, nije ništa jeo, samo vodu zemzem pio. Allah dao da se udebljava da je zemzem. Da bi primio islam i da bi došao do poslanika sa osam. Kaže ti slabo, kaže nemoj se brinuti o tim. Pa nije lako doći u džene da budeš sa poslanikom sa osam, lako. Bilo da te poslanik sa osam pretekao kao što je srednjak pretekao kaži prst, ili da ste ovako bliski u džene. Pa mu je to poslanik sallallahu sallame zabranio. I kaže poslanik sallallahu sallame u hadisu koga bližava Nesajima, Mahmedi i Ibn Mađe, sa dobrim lance proslac od Ebu Hureyre, kaže Allahume inni uharriju uharriđu al evdaifein. Allahu dragi kaže ja štitim. Ja štitim pravo dvije skupine ljudi koje su nejake. Ali je timo on malo jetima i žene. Štitim pravo jetima i žene. Što se tiče jetima, nešto smo kazali, a što se tiče prava žene, ja u mojoj duši imam jednu manju enciklopediju koju kada bih počeo govoriti, čini mi se da bi se rasputnuo. Poslanik sa osrme kaže, ja štitim pravo žene. Znači, svaki nasrtaj čovjeka na ženu je nasrtaj na koga? Na poslanika sa osrme. Tako je, ne može biti drugačije nikako. Htjeli mi to prihati ili ne htjeli, tako je. I ne može biti drugačije. Kogo drugačije razumije, pogrešio? poslanik sa osvrame štiti pravo, štiti pravo žene. Uvijek sam govorio, žena koja odbije supruga u postelju, a zna hadisa u kojima se kaže da je proklinju meleki do saba, je jedna od dvije žene. Ili nema pameti, ili nema potpune vjere. Treće ne može biti nikako. Ili nema razuma, ili nije spati na svoju vjeru, nema potpune vjeru. Jedno do tu dvoje. Da zna da je proklinju svi meleki, koliko ih ima, tako je došlo u hadisu. Lanet hel melaike, svi meleki. Da te proklinju svi muslimani 15 minuta, trebao bi dobro da se zapitaš gdje ćeš i šta, će, šta je s tobom. A šta misliš da te proklinju svi meleki do sabah? No, međutim, isto tako kažem, čovjek koji zna hadise, koji govore ove hadise koje smo spominjali i druge, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama i pored toga se ne ophodi prema ženi lijepo, takav je čovjek jedan od dvojice. Ili nema pameti, ili nije svatio veru. Nema treći. Znaš da ti je poslanik rekao, ja štitim pravo njeno. Kažeš, jeste Allah poslanče, ja sam spreman da se obračunam s tobom. Nije problem. To je tako značenje. Postupci su takvi i tako su značenje. A oni koji su zagrezli u svojoj osorosti, odbezbijede svojoj ženi i posebnu njegu na intenzivnoj njegu. Ja štitim pravo dvojice, jetima i žene. Pa čovjek koji se ne ophodi prema ženi na najljepši način, on nije iz svojih prsa ili udara ženu, ili govori ruža riječi, on nije iz svojih prsa izbacio džahilijet koji je bio u njegu. Džahilijet je u njegovim prsima, samo što je brada prekrila džahilijet pa se ne vidi. A da je makne, vidio bi se džahilijet. Pa je neko na njega navukao uniformu islama, a unutra je ostao truhli panj. Ništa promijenio nije. To islamu nije tako. U islamu muž u kući nije kao vojnik nego je muž. A muž je da budeš kao što je bio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Da se lijepo opodiš sa svojom porodicom. Braći moja, ova, ova vjera ima svoje temelje. Uđite u vjeru u potpunosti, a ne da se ulazi u vjeru kako ti koristi i kako ti odgovara. Poslanik sa osvrame kaže, kada bi Fatima, moja kćerka, ukrala, ja bih joj ruku odsikao. Pogledajte pravednosti. Pa je obaveza braća čovjeku da brine o svojoj porodici. Jer je tvoja porodica a, emanet kod tebe. Bićeš pita na sudnjem danu za svoju porodicu. Kako za djecu, tako i za ženu. Pa će jedni ljudi ući u džahennem zbog porodice zato što se nemarno odnosili. Previše blagi bili, sve dozvolili. Sve može, samo klima glavom. On je tu da samo klimne glavom da potvrdi. Ne vodeći računa o porodici. A drugi zbog svoje grubosti i osorosti isto tako će završiti ni jedno ni drugo. Neko budi kao što je bio poslanik sa osreme i kao što te uči tvoja i kao što te uči tvoja časna vjera. Koliko ljudi, braće, uđe u kuću i kada uđe onako sav namrguđen, spušen, a kao da kaže mrtvim jezikom Auzu bi kelimatillahi tamat min ma halak. Utječem se Allahovim potpunim riječima o zla koga je stvorio, gledajući ženu i djecu poslanik sva prvo kada došao u kuću koristio misva, pa se osmijehnuo, pa selam nazvao. To je sve suprotno braćo ahlaku islama. I tako mi Allaha čovjek ne može osjetiti slast vjere dok ne počne primjenjivati islam u svom životu. Naučio si da budeš grub u redu. To je priroda čovjeka, nisi znao. Ali kako se dobija blagost? Onako kako kaže poslanik sa osam. El hilmu bite hallum, mol ilmu bite allum. Do juče nisi ništa znao, džahir si bio i počeo si učiti vjeru i naučio sva što bilo, tako? Učenjem. E kaže, tako je i blagost da vježbaš se blagost. Pa kad trebaš da budeš grub, ne, obuzdaš svoju sržbu i neću je ispoljiti. I tako čovjek mijenja sebe. U protivnom, da ne bi bilo to čovjek kaže, ne, ja sam ovakav i ne mogu se promijeniti. Pa dobro, da šta je onda islam kod tebe? Islam mijenja ljude, popravlja stanje njihova na dunjalku i na ahiretu. Kako islam popravlja svoje stanje? popravi tvoje stanje kad trebaš kazati kog ćeš oženiti drugu ženu u trećem četvrtu. Jer to ide tebi u prilog. To je pogrešno. Molim Allaha te barak i ota'ala da nas pouči našoj vjeri. I da nam omogući olakša praktikovanje vjere. Da popravi stanje naše, naših porodica, posebno naše djece da nas učvrsti na šehadetu en la ilaha ila Allah i da nas spoju u džennetu sa našim poslanikom, sa ovom srbe, iskrenim dobrim mišljenjima, divni su oni društvo. Allah, ta'ala, sallallahu ala nebina Muhammed, ala alihi wa sahabi,